บุ๊กทูแปดสิบหกเดลปันปูลูเอนามคำถามอดีตการสอง pertanyaan masa lampau dua คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Dasi mana yang sudah Anda pakai? คุณซื้อ รถคันไหนแล้ว Mobil mana yang Anda beli? คุณได้ รับหนังสือ พิมพ์ ฉบับ ไหน Koran mana yang tidak menjadi langganan Anda lagi? คุณได้ เห็น ใคร Siapa yang Anda lihat คุณได้พบใคร Siapa yang Anda temui คุณได้เจอใครที่รู้จัก Siapa yang Anda kenal คุณตื่นนอนกี่โมง Kapan Anda bangun? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Kapan Anda mau mulai? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Kapan Anda berhenti? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Kenapa Anda terbangun? ทำไมคุณถึงเป็นครู Kenapa Anda menjadi guru? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Kenapa Anda naik taksi? คุณมาจากที่ไหน Dari mana Anda berasal? คุณไปไหนมา Kemana Anda pergi? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Di mana Anda berada? คุณไปช่วยใครมา Siapa yang menolong Anda คุณเขียนถึงใคร Kepada siapa kamu menulis คุณตอบใคร Pertanyaan siapa yang kamu jawab